parol liberezzo. Multe da homoi pensas che oni ne povas cion diri. Bedaurinde, oni mal ofte clare pridiscutas la plei gravan pucton, cion oni mal permesu, cae la ociui principoi. Antao cio, oni rememoru che la juro ne estas la moralo. Existas agoi, cion oni taxas mal moralain, sed neniu legio povas malpermesi ilin. Tial oni plene povas taxi diroin kiel abomenajoin, sen malgrao tio malpermesi ilin. La censurai approbantoi diras che censuro farita de iugeioi, controlitai de electita parlamento en democratia lando, ne estas same ol totalisma censuro. Prave, set tiu defendo de democratia censuro rencontas neven cebra in malfazilajon. Ien iri. Unue, la censuro de la malprimulto per la primulto rischijas. Ebre, gi malparoligos terrorisman defendanton au neadismanton, set samtempe gi silentigintus Galileron, Darwinon, au Einsteinon, ciuin creintoin, ciui iam havis malpli multan opinion. La censura probantoi ofte constias pritio cae diras che ili volas nimigi la censuro nur pri ideoi vere abomenai, vere dangerai. Problemo estas, kiel jure garantii tion? oni generale desiras mal permessi mal in Sed kiel effecti vigi? Tiom, kion fari pri la miloi da strangai cae pseudosciencai teorioi? Ia a in comizio, kiu ilec donus pri tio, certe malpermesus permessus nova in scienza in ideoin. Same pri menso diroi. Oni ujuk dia in malveretsoin, sed ancao la intenson de tiu, qui subtenas ilin tio tre ege malfacile estas la censuro de abomedai diroi ankao ocasigus problemoin exemple multa religiae religia credantoi ofendijas pro diroi de sendiuloi au alia religiuloi signorino oriana falazzi qui la libro in oni multe vendas Chris scribas che la islamanoi multijas kiel ratoi. La humoristo, diodone, diras che religio estu kiel furzi enja baano. Gi restu privata afero. Kiel oni malpermesos tiaen diroin, caine aliaen? Cae se oni chatus malpermesi tiun, kiel justeme fari, sen malpermesi multege aliaen? Oni ancau ofte sugestas che oni malpermesu margena in diroin, antao ol vidi farigiu reganta in cae dangerain. Exemple, tiui de Hitlero antao dia ec regado. Sed la ec regadoi ne resultas nur de diritae ideoi. Plu hodiau existas naziistoi, cae iui esprimigas, sed tamen cae felice ili ne riigas. Historiae, sociae cae economicae cialoi ebrigis tion. Malfacile estas imagebra che nur la censuro de la ideoi de Hitlero poventus haltigilin. La filosofo John Stuart Mill diris che oni lasu la veron cae la eraron interbatali cun samai armiloi. Ciu vencos via opinie? La censura probantoi certe respondas la eraron, dirante exemple che la amasoi estas influebrai. Se oni tiel pripensas, oni che la censuro in bonai homoi estras cae ciame. Sed qui al tiui la veron hen havas, pli bone influadus ol la aliai. Tiai pripensoi attestas radicalan mal optimismon pri democratio, cae precipe ege mal realan optimismon pri autocratio. Comprenebre, calcain diroi ne protectas la parol liberezzo. Exemple, se iu metas pafilon contra ora fronto de iu, che aice aliuloi diras pafu, en neniu lando tio estas opinia esprimo. Cicase estas tuia instigo al malegia ago. Pri paro liberezzo, la fundamenta differenzo estas tiu interdiroi cae agoi. La unuae estas liberae, sed la duae comprenebre ne quelc foie diroi, quel pafu, assimilijas al agoi, onido malpermesu agaoin, quiui tuie ag instingas. Exemple, la instigo al razia mal amo generale ne tuie ag instigas. Se oni censurus gin, onido malpermesu multain sanctain libroin, cae occidentalain pensoin, quiui estas plenae de instigo al milito, scravismo cae razzismo. Parol liberezzo ne estas nur jura afero. Oni ancao demandigiu ciù la censuro effica estas. Malgrau censuro, comunismai ideoi disvastigis en la socialismai landoi. Same pri respublicai ideoi en monarchioi, au pri sendependigiu en colonioi. Cai tio casis antao interreto, Credi che legioi contra odiroi pri razzismo havas positivan efficon, estas illusio.